Alo apex kai drutomos alo apex kune gus feugusa has este asa totine drutomon tuton hiketeuse katacrypsi auten hode autei pareinisen eisten heautu kaluben eisen thousand crubenai metu pelou de paragenomenon ton kunegon cae tu drutomu pynsan omenon ei tethea tai alo tai de pari usan? E ceinos tai men fonei erneito heora kenai, tai de heiri neuon, e se emainen hopu catecrypteto. Tonde uc hois eneue proscontoon, hois de elegen pisteusanton, he alo idusa autus ab pallangentas excelsusa a prosphoneti e poreueto menphomenou de autene tu drutomou e gediassoseis hupautou alude diaphones autoe emartyresen fe al egoge eucharistesa an soi e tois logois homoiata ergates cheiros cae tus tropus eices. Tuto et oe logoe chresaito antis pro eceinus tus anthropus, tus chresta mensa fos epangelomenus, di ergoon de faula drontas.